Kwa miongoni mwa fadhila zinazopatikana katika kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kupata mapenzi ya Allah subhanahu ni fadhila kubwa kabisa bali siku ya kiyama sote tutafahamu kuwa ni yaumun adhim يوم يقوم الناس لرب العالمين siku ya kiyama ni siku kubwa sana sio siku ndogo يوم الجمع يوم الفزع الأكبر siku kubwa yenye mambo mazito kabisa ya kutisha nyoyo za kawaida za kibinadamu haziwezi kuhimili vishindo vya siku hiyo siku iliyojaa misukosuko na mitikisiko mikubwa watu watakuja wakiwa wamefadhaika kwa kishindo cha siku ya kiyama nususu zilizokuja kutaja uzito wa siku ya kiyama ni nyingi sana ahwali za watu siku ya kiyama ziko nyingi sana hatuwezi kuzisoma ayati zinazozungumzia jambo hilo tukazimaliza lakini tunajua kwamba ni siku kubwa siku ambayo watu watahitajia msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala na amani kutoka kwake hakuna wa kumtetea mwenzake siku ya kiyama watu watakimbiana Allah subhanahu wa ta'ala atawapa amani watu maalum na lili janga la, na, mtikisiko wa kiyama na vishindo vyake miongoni mwa vishindo vyake ni kuwa joto lake halitawezekana kwa sababu jua litaachiwa na litasogezwa kadra mil kiasi cha maili moja wanaozuoni wametafsiri mil kwa maana mbili mil ina maana ya ule ujiti wa kupakia wanja lakini mil ina maana ya maili na hili ndio lilikuwa na nguvu zaidi kwamba jua litatolewa huko liliko kwa masafa mengi mamilion ya maili kutoka katika wajihi wa ardhi litasogezwa kadra mili ili kuwakaanga wanadamu watakaoingia katika uwanja huo na hakuna yoyote isipokuwa ataletwa siku ya kiyama sote tutakuwepo siku hiyo katika hali hii kuna watu watastahiki kupata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala Allah atawafunika na kivuli lile harara na joto la kiyama wao hawatalipata sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu watu wa aina saba Allah subhanahu wa ta'ala atawafunika katika kivuli chake siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake wadhakara minhum warajulani tahabba fillahi ijtamaa alayhi watafarraqa alayhi watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wamekusanyika kwa ajili ya Allah na wakatengana kwa ajili ya Allah hawa watastahiki kupata kivuli hicho unaye unayempenda kwa ajili ya Allah ni wajibu wa kila muislamu kumpenda muislamu mwenzake na kumpenda muumini mwenzake je wampenda kwa ajili ya Allah kama ni kwa ajili ya Allah mbona afanya hili na hili na hili na hili bado wampenda mbona huyu afanya hivyo hivyo kama anavyofanya huyu mbona huyu umpendi sasa mimi simpendi kabisa namchukia yule bwana ah mimi azivi kabisa na mimi bwana hapana bwana ah kwa ajili ya Allah kama ikiwa jawabu kwa ajili ya Allah ujue twaambiwa sisi wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya lilmutahabbina fiyya katika alama ya kwamba wampenda mtu kwa ajili ya Allah tutakuja kuzitaja hizo hadithi hii ambayo tumeitaja ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala aliitilia maelezo katika sharhi yake juu ya sahih Muslim al-Minhaj akisema wayahtamil annahu arada annahuma ijtamaa ala at-tahabbi fi فإن تغير أحدهما على ما كان عليه مما توجب محبته في الله فارقه الآخر بسبب ذلك hadithi inaonekana inakusudia kwamba hawa watu wawili wamekusanyika kwa ajili ya kupendana au kupendana kwa ajili ya Allah na ikitokea mmoja wao amebadilika kutoka kwenye ile hali aliyokuwa nayo hapo kabla ambayo ilimpelekea yeye kumpenda akiwa amebadilika atafarikiana naye kwa sababu hiyo katika moja ya vitu tutakavyojifunza miongoni mwa alama za kuwa wewe wampenda mtu kwa ajili ya Allah ni kwamba siku akienda kinyume na kile ambacho kilikufanya wewe umpende utamwacha utafarikiana naye na kama si hivyo utakuwa hukumpenda kwa ajili ya Allah iko sababu nyingine tupendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala fadhaili zake ni nyingi sana kheri zake ni nyingi sana na miongoni mwa fadhila hizo ni sisi kupata mahaba ya Allah na kadhalika kupata sitara ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo watu watafedheheka alhubbu fillah barakallahu fikum ahadu khisali aliman katika fadhila zake kule kupendana kwa ajili ya Allah ni moja katika mambo ya iman wa huwa a'la darajatan min mujarrad al-ukhuwah fi ad-din na huko kupendana daraja yake iko juu zaidi kuliko ule mujarradi wa kuwa ni ndugu tu katika dini pakiingia mahaba daraja yake inakuwa juu zaidi nyinyi mwejua hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni muttafaqun alayhi pale mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thalathun man kunna fihi wajada halawata aliman iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakrah أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia mambo matatu thalathun mambo matatu man kunna fihi yule ambaye yamepatikana yamempatikania mambo matatu kwake wajada halawata al-iman huyu atakuwa ashaipata ili ladha ya iman ladha ya iman ameipata huyo moja katika mambo hayo ni mtu kuwa anampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kuliko kitu kingine chochote wasiokuwa hao mapenzi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa mno na kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam lakini jambo la pili ambapo ndio mahali shahid anasema wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah ni mtu akawa anampenda mwenzake anampenda mtu hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah wewe mchukie waumia wewe mwenyewe kama si lillahi madhambi yako juu yako umelala waandikiwa dhambi kwa sababu wamchukie fulani bila ya sababu za msingi za kidini lakini wampenda fulani na moyo wako uko safi kwake wampenda una mapenzi na yeye wewe upata thawabu tu umelala lakini upata thawabu kwa sababu mapenzi yapo ndani yako na mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi sahahu al-allamah al-albani rahimahullah ta'ala والحديث عند ابي داود رحمه الله تعالى عليه anasema man ahabba lillah وأبغض لله wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman yoyote anayependa kwa ajili ya Allah na akachukia kwa ajili ya Allah akatoa kwa ajili ya Allah akazuia kwa ajili ya Allah huyo amekamilisha imani unaona namna nafasi ya mapenzi ilivyokuwa kubwa bali mtume sallallahu alaihi wasallam katika fadhila za hubb asema katika miongoni mwa fadhila za hubb alhubu fillah ni awthaq ura aliman mtume sallallahu alaihi wasallam anasema awthaq ura aliman almuwalatu fillah walmuadatu fillah walhubu fillah والبغض في الله عز وجل أوثق عرى الإيمان vile vifundo vya kamba ya imani sehemu iliyo madhubuti zaidi ni pale mahali ambapo watu wanapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe fikiri kwa nini masahaba walifanikiwa kwa nini hivi hivi tu walikuwa wanaswali sana wanafunga sana sio la walikuwa wakipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Allah akasema Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة huu ndio wasifu wao uliotajwa ndani ya Torati Taurat imewaelezea watu wa Muhammad na wafuasi wake na maswahaba zake kwa wasifu huo ni ashiddau ala alkufar wakali kwa makafiri dhidi ya makafiri lakini wenye kuhurumiana baina yao huruma haiwezi kuja kama hakuna mapenzi mawadda kisha rahma watu walipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja ni mlinzi wa mwenzie kila mmoja ni msaidizi wa mwenzie walipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah akawapenda wao hapa ndipo tunapokosea sisi hatupendani kwa ajili ya Allah wengi wetu ni mapenzi ya kwenye mdomo lakini si kweli ndani ya nafsi zetu kuna vitu hatujui vimetoka wapi. Mapenzi si ya kweli. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was Niliambiwa kuna wakati wa kunywa maji kidogo saa kumi na moja na nusu naona tayari saa yangu anambia hivyo eh? haya tunaweza kusimama kidogo kwenda hammam kufanya hivi kunywa maji ndio hivyo alafu tarudi tena hapo kidogo mpaka kubaila al-maghrib barakallahu fikum